Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Cel ce ai fost numit Pantelimon, trupuri tămăduire, atunci cu numirea de milostiv te-ai îmbogățit, răsplătirea luându-o pentru fapta cea bună și pentru bună credință aflăm plată, purtător de cunună și nebiruit ostaș al Dumnezeului nostru, lumineze sufletele noastre. Din straja dimineții până noapte, din straja dimineții, să ne dăjduiască Israel în Domnul. Cel ce ai luat mult decât toate ți-ai ales. Cu râvnă aripindu-te credinței Maicii tale și păgânătatea Tatălui tău urând, atunci Dumnezeiască rază ție ți-a dăruit adâncul luminărilor, dătătorul de lumină, cuvântul lui Dumnezeu cel ce dă cunoștință, cunoscând mai înainte strălucirea ta, pantelimoane în Cela ce din izvoarele Mântuitorului, cele fără materie scoți pururea dar, de tămăduiri dumnezeiești și dorm tu în destulare, și dai celor ce vin la tine prea fericite, pe cei ce săvârșesc cu credință pomenirea ta, cea slăvită și preasfințită și de lumină purtătoare, cu Dumnezeiescul dar luminează-i, cela ce ești uns cu numire următoare lui Dumnezeu închivădit și cu bunătate, care roagă să se dăruiască Dumnezeu.